بسم الله الرحمن الرحيم Nəhayət şəfqətlik və mehriban Allah'ın ismi bilan başlayman. لإيلاف قريش Quraysh qoğdalğanlıqlar üçün إيلافهم رحلة الشتاء والصيف ular qishliq va yozliq safarda qo'g'dalganliklari uchun فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف bu uy ya'ni baytullohning parvardigoriga ibodat qilsinki u ularni ochliqda oziqlantirdi ularni qo'rqinishdan amin qildi